99. Génitif. Génitif. Le chat de mon ami. Le chat de mon ami. Le chien de mon ami. Le chien de mon ami. Les jouets de mes enfants. Les jouets de mes enfants. C'est le manteau de mon collègue. C'est le manteau de mon collègue. C'est la voiture de ma collègue. C'est la voiture de ma collègue. C'est le travail de mes collègues. C'est le travail de mes collègues. Le bouton de la chemise est parti. Le bouton de la chemise est parti. La clé du garage n'est pas là. La clé du garage n'est pas là. L'ordinateur du chef est cassé. L'ordinateur du chef est cassé. Qui sont les parents de la jeune fille Qui sont les parents de la jeune fille Comment est-ce que j'arrive à la maison de ses parents Comment est-ce que j'arrive à la maison de ses parents La maison est située au bout de la rue. La maison est située au bout de la rue. Comment s'appelle la capitale de la Suisse Comment s'appelle la capitale de la Suisse Quel est le titre de ce livre quel est le titre de ce livre Comment s'appellent les enfants des voisins Comment s'appellent les enfants des voisins À quelle date sont les vacances des enfants À quelle date sont les vacances des enfants Quelles sont les heures de consultation du médecin Quelles sont les heures de consultation du médecin Quelles sont les heures d'ouverture du musée Quelles sont les heures d'ouverture du musée